дає суспільству застоюватися у міщанському бурнами вже накочувало могутніх. Ну, кончіта, до якої він був пристав Україну останнім часом, теж була схожа на нього. Спершу мало хто мав Ця жіночка, окрім того, що не усе в житті не любила не було зовсім. Вона мала ще й добре підвищеного язика, за якого я і прозвав її кончитою. Натовп затопив проїжджу частину, натовп валив прозвати жінку, котра найбільше захват висловлює фразами, як там буквально на дах тролейбуса, що стояв обіж, або ну там прямо кінчить на мене було, чи а далі велетенська повінь жиба зараз тут закипіла барвами всього цього і блакитного служила мені цінним джерелом Гасла, повільні врачи заходили, спів, а то й по кілька днів жили, горі, над вировиськом, так чи інакше зв'язані кримінальним світом. Золотий знак Тризуба. Ну, що, дядьку, сказав я, коли ми запалили, думав я, що знов не дотягли до кінцевого продукту. той час. Ну, Де що там? він всякий буркнув сексоти, Портюш. консорги, порторги, лягаві, А це як калявісти, присмокталися, стукачі, вже з підижнів підигав білого світу не бачу. свистувачі. Де тепер ваша Ви браго ж ідеологія? добредна. Де Він тепер глипнув ваші на мене своїми многолюдні бляклими збіговиська, на котрих ви Ну, потягнеш хоч із літляку поклонялися бісам у людській родині. трохи не шкода. Де ваші політики з круглими помаковими пиками, котрі звітували перед мікрофоном в оглушному радісному ревійську багатотисячних яниць, де ваші постанови і директиви, інструкції резолюції, вказівки, вироки і донос. Слухай, я його наче вже бачу. Заплющив очі і знову з жахом і болем в душі побачив, я у підвальних полях вовчої доби де зачерпнув кварту залишилися їхні вуста, як з трибун кольору крови знову почали махати руками, він тобі треба собі сорочки налякані люди. Як почали гучно відкривати коньяку забирали великі і малі вожді, Партюша нагнувся і смикнув за ногу. Ідейність, е, дядьку, неважними устами, он ну уже й сонце перше в світі, Ідіти до школи. найпрогресивніше, і столевари заступили говорити, хто такий Шевченко, і секретарі райкомів свої райкоми як слід вшановувати його пам'ять. Навстіж, величий гуманіст, революціонер, демократ, стихійний марксизм, а звісно, райком, а поки для народу не простягає. несуть туди свої гори, свою радість. потрібна свобода. Якою ж це свобода ти хочеш? Може, не бити в магазинах, може, в темному провулку перехожих грабувати? Чи може, от туди хочеш ну, до пам'ятника? була задута з перепою. Ми Ласка, люди нової епохи, будівничі світлого майбутнього, довгий шрам. Книгу історії. Подорогла витріщилась мене своїми каламутними кабам, Чорнобильська атомна. І скільки часу дивилась, мої вірші на заглянені ворота. Хай це знає кожен, хто заплутався в тенетах українського буржуазного націоналізму, Вважає себе зобов'язаним і надалі пропагувати, і хоч помилки минулого важким тягарем лежать. А ну це, так, що, врешті обізвалося доробло, оглядаючи мене з ніг до голови. Твої син оказується подонок? А це що за Ну, как фалос? же, связался с подозрительными Проснися, элементами, поволі обізвався я, антисоветчины не твой. зводячись з Да нього что очей. ты мне Проснись, здесь рассказываешь? нас обікрали. Вот письмо из порткома, он советскую жіночі власть не статеві признает. органи. Он пропагандирует буржуазную Что, что? идеологию. Он Поспиталася комсомольского дорога, работника раптом радісно избил, комсомольского посміхнувшись. работника, Інакше, як у понял ты? передчутті близької бійки, а що може бути краще, ніж вранішня Мільйони бійка, котра громадян так республіки. розганяє кров. одностайно заявили про те, що політичний смисл радянської демократії, ленінські принципи національної політики, зафіксовані в Конституції УРСР, відповідають корінним інтересам українського народу. І зараз народу, який знайшов своє щастя, піднявся до вершини розквіту, народу, який 60 років тому рішуче вибрав, котрого і викинув на смітник історії демагогічні свободи. Вухо може дать, га? Не клейте, Тортів, дурня, сказав одоробло, звертаючись до нього всім своїм смішненим пласким перепічка лицем. Портюша, цей фалос начебто забежає мене. Сьогодні на порядку денному тільки одне він до мене. Що, не знаєш, як треба мене вилучати? Не статеві нічого органу, ну антирадянська поведінка студента. раптом кинувся вперед, цілячи мені у вічер, щепиненими пальцями. А папа Валя... О, постать, Папа Валя козьол, що ж будемо очищатися. Я зустрів його правим тепер говоритимуть інакше. До це сам Леонід Ілліч заявив, що все довкруг задуднів. Геть з нашого дому. Але тут же ти нам не син плигнув на мене, як щепенцю. козел. Відщепенцю, ми зречемось тебе, Надкажемось от тебе навік. Ми виживши жовті конячі зубиська, став ти нам не треба враг.